Daarna sê die Heere vir Mooses, gaan sê vir die Faroe, so sê die Heere, laat my volk gaan om mij te dien. Als je weier om hulle te laat gaan, zal ik je hele gebied met de paddaploog tref. Die Nijl zal wemel van die paddas. Hulle zal uitspringen en in jouw paleis kom, in jouw slaapkamer, op jouw bed, in jouw ambtenarische huise, tussen jouw mensen, in jouw bakkunde en in jouw skottels. Die paddas zal op jou en op jouw mensen in al jouw ambtenaren springen. Verder sê die Heere vir Mooses, sê vir Aaron, swaai jou kiere oor die kanale, riviere en moerasse. Laat daar paddas kom oor Egypte, Aaron swaai tussen kiere oor al die water van Egypte en toe kom die paddas, Egypte was oortrek van hulle. Toch het die tovenaars met hulle toverkunste diezelfde gedoen en ook paddas oor Egypte laat kom. Hierna roep die vader vir Mooses en Aaron en zei, Jylle moet die Heere bid dat hij die paddas van mij en mijn mensen af wegvat. Dan zal ik die volk laat gaan dat hulle vir die Heere kan gaan offer. Mooses antwoord toe, soos dit die majesteit behaag. Wanneer sal ek vir u, die ambtenare en die mensen bid dat die paddas heeltemal van u en uw huise af weggevat kan worden, en daar net in die nijl nog van hulle sal oorblij. In die faroe antwoord, doen dit morgen, toe sê Mooses, goed, dan zal je besef dat daar geen God is soos ons God, die Heere, nie. Die paddas zal van u af weggevat word, van die wijze, die ambtenare en die mensen af, net in die Nijl zal daar nog paddas oorblij. Mooses en Aaron het van die faroe af weggegaan en Mooses het die Heere aangeroep oor die paddas wat hy oor die faroe gebring het. Die Heere het gedoen wat Mooses gevra het, en die paddas het gevraagd, in die huise, in die binnenplaatsen en op die landen. Die mensen het het hoope hoope bij mekaar gehaard, en die land het daarvan gestink. Maar toe die vare sien dat daar verlichting gekom het, het hy weer onverzettelijk geword. Hij het niet aan Mooses hulle sy versoek gehoor gegee nie, soos die Heere vooraf gesê het. Daarna het die Heere vir Mooses gesê, sê vir Aaron, swaai jou kierie en slaan op die grond dat daar muggies oor die hele Egypte kom. Hulle twee het toe so gemaakt. Aaron het die kierie geswaai en op die grond geslaan, en mens en dier was oortrek van die muggies. In die hele Egypte het elke kriselkie stof een muggie geword. Die tovenaars het diezelfde probeer doen met hulle toverkunste, die keer om muggies voor te brengen, maar hulle kon nie. Mens en dier was oortrek van die muggies. Toe sê die tovenaars vir die faroe, dit is die vinger van God. Maar die faroe het koppig gebleven. Hij het nie aan Mooses hulle sy versoek gehoor gegee nie, net soos die Heere vooraf gesê het. Daarna het die Heere vir Mooses gesê, staan morgenochtend vroeg op en gaan wacht vir die vader bij die water. Hij zal juist op pad wees soon toe, sê vir hom, so sê die Heere, laat my volk gaan om mij te dien, want als jy my volk niet laat gaan nie, sal ek steekvee op je loslaat, op jou ambtenaren, op jou mensen en in jou huise. In die huise van die Egyptenaars en ook op hulle lande sal dit swerm van die steekvee. Maar die dag zal ek een uitsondering maak van die streek waar my volk woon. Daar zal nie een enkele steekvee wees nie, dat jy kan besef dat ik, die Heere, in die land is. Ik neem my volk in bescherming, jylle nie, net morgen sal hier die wonder gebeur. Die Heere het dit toegedoen, groot swerm steekvee het in die paleis van die Faroe ingekomen in die huise van zijn ambtenaren en oor die hele Egypte. Die land is daardier lang gelee, toe roep die vare vir Mooses en Aaron en sê, jylle kan vir jylle God gaan offer, maar hier in die land. Maar Mooses antwoord, dit kan ons niet doen nie, want ons offers aan ons God, die Heere, gee ons dit aan die Egyptenaars. Als ons nou hiervoor hulle hoe offers bring wat vir hulle aanstootlik is, zal hulle ons moos met klippe doodgoed. Ons wil maar net drie dagreizen ver die woestijn en gaan om aan ons God, die Heere, te offer soos hy ons beveel het. Hierna sê die faroe, dan laat ik jullie nou maar gaan om in die woestijn vir jylle God, die Heere, te offer. Moet net niet te ver weg gaan nie, en bid voor mij. Toe antwoord Mooses, ik ga nou weg van u af en zal die Heere bid dat die steek vreem moore van u afpad gee en van die ambtenaren en die mensen af. Je majesteit moet nou net niet weer uw woord breek dier die volk niet te laat gaan om vir die Heere te offer nie. Mooses het weggegaan van die faroe af en tot die Heere gebid. Die Heere het toegedoen wat Mooses gevra het en die steekvlee van die faroe af laat pad gee, en van zijn ambtenaren en zijn mensen af. Daar het nie een oorgeblij nie, en toch het die faroe ook hierdie keer onverzettelijk geblij en die volk niet laat gaan nie.